isolitai homoi en la arbaro. Lasta tempe, oni cotimas diri che la mondo farigis malgranda, cae che jam ne existas locoi cascitai for de la homa rigardo. Tamen, antau quelcae iaroi, la conata Brasila fotografiisto Sebastião Salgado decidis voyage tra la mondo serce de neconatai locoi cae productis belegan libron sub la titolo Genesis. Li assertis che sur proximume duonon de la monda surfazzo homoi neniam alvenis. Pritio mi memoris ciam mi legis antau quelcai tagoi raportoin de Brasilei jornaloi qui montris foto in farita el aviadilo pri neniam antau evidita villaggetto de indianoi mese de la densa Amazonia arbaro. La foto estas vere impresa. Gi montras rondan areton da simplei paile cabanoi, quie eble vivas mal dudec homoi, quiui neniam contactis la tiel nomatan civilizacion. Ili apartenas alla indiana grupo Yanomami, quiu trovigas en la nordo de Brasilo cae en Venezuelo. Lau faculoi pri la indianae comunumoi, citiui estas indianoi quiui tute ne desiras contactoin et cun homoi el aliae triboi. Blanculoi quiui eventuale al proximidias estas mal per pafado de sagoi indiano indianoi vivas en extreme primitiva maniero, collectante fructoin, mielon, chasajoin, cae plantante etan mangeblain vegetajoin. En ia mondo, kie scienzo cae tecnologio atingas tagon post tago pli mirindain successoin, tia primitivezzo estas vere sciocca. Aliflanque, tui levijas etica sociologia dilemo. Ciu la representantoi de nia civilizatio raitas a rogi al si la contacti tiuin pra homoin por eventuala helpo au progressigo, au ciu oni lasu ilin vivi en patso ciel ili faras de jarmiloi. Oni crome memoru, che contacto cun blanculoi al portas al tiui comunumoi gravan riscon. Tiui indianoi ne havas immunain defendoin contra uniai malsanoi, tiel che ili povas morti de malsanoi qui por ni estas relative ordinarai cae negravai. Facte, indianoi el la gruppo Yanomami existas en tiu regiono de pli ol mil iaroi. Ciel ciui indianoi en Americo, ili probable migris el Asio tra la Marcolo Bering norde de la continento. Ili inclusivas multa in triboin. En tutte, oni calculas tridec vin mil indianoin de tiu etno en Brasilo cae Venezuelo. La reserveio destinita al ili en havas areon proximan al la rivero Negro, quiu respondas a la tuta areo de Svisuio. En tiu reserveio trovigas la montopinto Neblina, la plei alta en Brasilo. Ili parolas kvar malsamain lingvoin de lingvo brancio quiu tute malsimilas al aliai sudamericae indianae lingvoi. Ia nomami indianoi estas contactitei fare de indianistoi antau relative nelonga tempo, unua foie en la iaro 1955. Quelcai triboi, kiel tiu fotita antau quelcai tagoi, restas ancora tutte isolitai. Stranga, vere stranga estas nia mondo.